astotā nodaļa. Un tad atnāca pavasars, kā gaviļu sauciens pār mežiem ap Matisa pili. Kusa sniegs, straumēm tas tecēja lejā pa visām kalnu malām meklēdams ceļu uz kalnu No pavasara skurbumu upa krāca un putoja, un ar visām savām krācēm un rumbām dziedāja mežonīgo pavasara dziesmu, kas mūžam neapklusa. To Roņa dzirdēja brīdi, būdama nomodā un pat nakts sapņos. Garā, bargā ziem bija pārgājusi. Vilka žokļos jau labi sen vairs neturējās sniegs. Tagad tam cauri drāzās strautiņš, un gar zirgu pakaviem skalojās ūdens, kad Matis ar saviem laupītājiem kādā agrā rītā jāiec ar šauro pāreju. Tā jādami viņi dziedāja un svilpoja. Uh, nu beidzot sāksies brīnišķīgā lopītāja dzīve! Un beidzot Roņa tiks uz savu mežu, pēc kura viņa tik ļoti bija noilgojusies. Jau labi sen viņai tur vajadzēja būt un redzēt, kas notiek viņas valstībā, tikko bija sācis kus sniegs un sakustējušies lēdi. Bet Matis ietiepīgi bija turējis viņu pie mājas, Viņš apgalvoja, ka pavasara mežs esot pilns briesmu, un tikai tad, kad viņam pašam ar saviem laupītājiem bija pienācis laiks doties prom, viņš palaida arī roņu. Nu tad ej arī, viņš sacīja, tikai nenoslīkst kādā viltīgā akacī. Jā, to es izdarīšu gan, roņa atrauc, lai tev vienreiz būtu par ko celt traci. Matis abēdināts raudzījās viņā. Roņa, meitiņ, viņš nopūzdamies sacīja. Tad iemeties saglos saviem laupītājiem pa priekšu aizjāja, leju pa nokalnu un prom bija. Tiklīdz pēdējais zirga rumpas bija nozudis vilka šokļos, roņa aizdrāzās nopakaļ. Brīzdam pa strauta augsto ūdeni arī... Brīzda... Brīzdam pa strauta augsto ūdeni arī viņa dziedāja un svilpoja. Pēc tam viņa skrēja, skrēja un skrēja, līdz aizskrēja pie sava meža ziriņa. Un tur bija birks, kā bija solījis. Viņš gulēja izstiepies uz plakana akmens. Roņa nezināja, vai viņš bija aizmidzis vai nomodā, un paņēmusi akmeni, iemeta to ūdenī, lai pārbaudītu, vai viņš dzirdēs plunkšķi. Birks to sadzirdēja, un pielēcis kājās panāca viņai pretīm. Es jau ilgi gaidu, viņš sacīja, un no jauna Roņa jūt uzvilnījiem prieku, ka viņai ir tāds brālis, kas viņu gaida un grib, lai viņa atnāk. Un tagad Roņa šeit stāvēja. Gluži kā uz galvas ievēlusies pavasarī – Visapkārt viņai valdīja tāds burvīgums. Jā, tas piepildīja visu viņas augumu, un viņa iekliedzās kā putns, skaļi un spalgi. To viņai vajadzēja birkam paskaidrot. Man jāizkliedz savs pavasara kliedziens, citādi es pārsprākšu. Klausies, tu taču dzirdi pavasari! Kādu brīdi viņa stāvēja klus un klausījās, kā viņu mežā vidžināja un šalca, un šņāca, un dziedāja un čaloja – Visi koki un visi ūdeņi un visi zaļie brikšņi bija dzīvības pilni. Visapkārt skanēja pavasara svaigā mežonīgā dziesma. Es stāvu un jūtu, kā no manis aizplūst ziema, Roņa sacīja. Drīz es būšu tik viegli, ka varēšu lidot. Birks iebukņīja viņai. Tad lido! Mežonīgās harpijas jau droši vien lidinās apkārt. Tu vari lidot tam līdzi! Roņa smējās. <laughs> Jā, es paraudzīšu, ko var darīt. Bet tad viņi izdzird skrienam zirgus. Tie auļoja kaut kur lejā pie upes, un Roņai vajadzēja paskatīties. Nāc, es tik ļoti gribu noķert sev kādu savvaļas zirgu. Un viņi skrēja līdz tos ieraudzīja. Simtiem zirgu, kas plīvojošām krēpēm joņoja cauri mežam tā, ka zem viņu pakaviem dunēja zeme. Tos būs iztramdījis kāds lācis vai vilks, Birks sacīja. No kā cita, lai viņi sabītos? Roņa papurnāja galvu. Tie nav izbijušies. Tie tikai skrien, lai aizdzītu ziemas stingumu. Bet, kad viņi nogurs un sāks ganīties, tad es noķeršu vienu un aizvedīšu uz mājām, uz Matīs pili. To es jau sen biju nodomājusi. Un ko tu Matīs pilī iesāks ar zirgu? Tu taču jāsi mežā. Mēs jau varam kādus pāris noķert un jā, tepat. Nedaudz padomājis Roņa sacīja. Pat ļaut viņiem no Borkas dzimtas ir prāts paurīt, to es manu. Tā arī darīsim. Nāc, pamēģināsim. Roņa atraisīja savu ādas siksni. Tādu arī Birks bija sevi iegādājies. Un uztaisījuši cilpas, viņi noslēpās aiz akmens norā, kur mēdza ganīties visi savvaļas zirgi. Tas nekas, ka viņiem vajadzēja gaidīt. Es jau tikpat labi varu sēdēt šeit un būt pavasarī, Birks sacīja. Roņa zakšs palūkojās viņā un klusi nomurmināja. Tāpēc nu man patīc Birk, Borkas dēls. Ilgi viņa tā klusēdams sēdēja un bija pavasarī. Viņa dzirdēja svilpojam melno strāzdu un kūkojam dzēgos, tā ka viss mešs skanēja. Akmens sviediena attālumā no viņiem alas priekšā kunkuļoja jaunpiedzimušie lapsēni. Priešgalotnē šaudījās vāvers, un viņi redzēja zaķus, kuri cilpoja pa sūnām un tad nozuda krūmājā. Pavisam tuvu, piesaulītē, mierīgi gulēja oce, kas gaidīja mazuļus. Viņi to netraucēja, un tā netraucēja viņus. Pavasars piederēja visiem. Tev taisnība, Birk, Roņa sacīja. Kāpēc man jāved zirgs prom no meža, kur ir viņa mājas? Bet jā, es gribu, un ir pienācis laiks to darīt. Te uzreiz nora bija pilna ar zirgiem. Tie mierīgi pastaigājās un krimta svaigo zāli. Birks norādīja uz pāris skaistiem brūniem kumeļiem, kas ganījās gabalu nostāk no pārējā bara. Ko tu teiksi par tiem tur? Roņa klusēdama pamāja, un turēdami cilpas pametienam, viņi tuvojās tiem diviem, kurus vajadzēja sagūstīt. Viņi nāca no aizmuguras, lēnām un bez skaņas, lēnām, arvien tuvāk. Te Roņai zem kājām iebrīkšķējās savus zars un zirgu barstūliņu sausījās, gatavs bēgšanai – bet nemanījuši nekā bīstama, ne lāča, ne vilka, ne lūša, ne kāda cita ienaidnieka, tie nomierinājās un no jauna sāka ganīties. Ganījās ar jaunie kumeļi, kurus Birks un Roņi bija sev nolūkojuši. Nu, tos varēja sasniegt. Viņi klusu pamāja viens otram. Uzreiz gaisā nozibēja divas cilpas, un nākamajā mirklī atskanēja tikai divu notvērtu zirgu zviekšana un zem rībēja, kad nozuzdams mežā aizauļoja zirgu bars. Divus ērzeļus viņi bija notvēruši, divus mežonīgus, jaunus kumeļus, kuri spārdījās, rāvās prom, plosījās koda un mežonīgi cīnījās, lai tiktu brīvībā, kad Roņi un Birk gribētos piesiet katru pie sava koka. Beidzot viņiem izdevās sapīt tiem kājas, un, kad tas bija izdarīts, viņi žigli atlēca nos, lai kumeļi viņus nesaspārdītu. Pēc tam viņi elsodami stāvēja un skatījās, kā zirdziņas pārdās un niķojas, līdz no tiem sāka pilēt putas. Jāt, mēs jāsim, Roņi sacīja. Tā uzreiz jau tiem nemaz neļaus jāt. To saprata arī Birks. Vispirms mums jāliek noprast, ka negribam tiem neko ļaunu. Es jau izmēģinājos, Roņi sacīja, ar maizes gabalu. Un, ja es ļoti veikli nebūtu atrāvusi roku, tad pārietu mājās pie Matis ar pāris nokostiem pirkstiem aiz jostas. Tas nebūtu viņa darījis sevišķi jautru un priecīgu. Birks nobāla. Tu gribi sacīs, kas tas rakaris koda tev, ka tu devi maizi? Vai pat tiešām gribēji tevi un pat... Birks nobāla. Tu gribi sacīt, ka tas rakaris koda tev, ka tu devi maizi? Un pat tiešām gribēji tevi iekost? Pajautā viņam, Roņa drūm noteica. Viņa sarūktināti skatījās uz nevaldāmo kumeļu, kas tikai turpināja trakot un ārdīties. Rakars. Tas ir labs vārds, viņa sacīja. Tā es viņu saukšu. Birks iesmējās. Tad tev pretī jādod vārds manējam. Jā, tas jau ir tikpat traks, Roņis sacīja. Par trakulu to varētu saukt. Klausieties jūs, savvaļas zirgi, Birks sauca. Nu, mēs esam devuši jums vārdus. Rakars un trakulis jūs saucaties un piedarat mums, vai jūs to gribat vai ne? Rakars un trakulis negribēja viss. To varēja manīt. Viņi plosījās un kodīja ādas siksnas, tiem lija sviedru un tomēr tie turpināja spārdīties un slieties pakaļkājās, un to mežonīgā zviekšana biedēja putnus un zvērus apkārtējā mežā. Bet, kad diena gāja uz vakar pusi, un tie pamazām nogura, Beidzot, viņi mierīgi nodurtām galvām stāvēja katrs pie sava koka, tikai laiku pa laikam bēdīgi un pakļāvīgi iezviegzdamies. Viņi gan būs izslāpuši, Birks sacīja, mums viņi jāpadzirda. Un viņi atraisīja savus tagad tik mīļos zirdziņus un aizvetos pie ezeriņa, noņēma ādas siksnas un ļāva tiem dzert. Zirgi ilgi dzēra. Padzēršies tie rāmi un apmierināti stāvēja, sapņēni lūkotamies uz birku un roņu – Bēdīgi mēs tos pakļāvām, Birks apmierināts noteica. Roņa paplaķēja savu zirdziņu, ieskatījās tam dziļi acīs un skaidroja tam. Ja es sacīšu, ka jāšu, tad arī jāšu, vai saprati? Tad Roņa stingri ieķērās rakara krēpēs un uzlēca zirga mugurā. Nu, rakari, viņa ieteicās, un apmetus plašu loku uz galvas ildoja ziriņā. Viņa iznira īstajā brīdī, lai redzētu, kā rakars un trakuls pilnos auļos nozūd starp kokiem. Birks pasniedz Roņai roku un izvilk viņu ārā. Viņš to darīja neteiktams ne vārdu un neskatīdamies uz Roņu. Roņa tāpat klusu ciešot izrāpās krastā. Viņa nopurunājās, ka ūdens vien nošļakstījās visapkārt un nevaldām iesmējās. Šodien es vairs nejāšu! Tad arī Birks nevarēja noturēt smieklu šalti. Es arī to nedarīšu! Tad pienāca vakars. Aiz apvāršņa grimas saule, nolaidās krēsla pavasara krēsla. Tā bija tikai tāds savāds mīkrēslis, kas ietina kokus, kad nemaz neiestājās nakts un tumsa. Mežā palika kluss, vairs nedzirdēja ne melnos strazdus, ne dzēgozes. Visi lapsēni salīdi savās alās, visi vāvarēni un zaķēni savos dobumos un migās, odze palīdz zem akmens. Nekas vairs nebija dzirdams, vien ūpju drūmie vaidi attālu prom, bet drīz apklus arī tie – Bija tā, it kā viss mešs gulētu. Bet pamazām tas tagad modās savai krēslas dzīvei. Sāka kuņoties visa krēslas radība, kas tur mājoja. Sūnāši čabēja, lodāja un lavījās. Rumpainīši trīņājās starp kokiem, pinkainie putu troļi rāpojies akmeņiem un palēkiem mošķuļi. Variem vien līda ārā no savām paslēptuvēm un šņāca, lai iebiedētu visus, kur vien tie gāja un lejup no kalna laidās mežonīgās harpijas, visnežēlīgākās, vistrakākās no visiem meža krēslas radījumiem. Tās spīdēja tik melnas pret gaišajām pavasara debesīm. Roņa ieraudzīja tās, un šis skats viņai nepatika. Te visapkārt ir vairāk māžu nekā vajadzīgs, bet nu, es būdama slapja un vienos zilumos gribu mājās. <laughs> slapja un vienos zilumos tu esi gan, Birks piekrita bet tu jau esi nodzīvojis veselu dienu pavasarī. Roņa zināja, ka pārāk ilgi ir palikusi mežā, un atvadījusies no birka viņa pūlējās izdomāt, kā apvārdot matis un likt tam saprast, kāpēc vajadzēs palikt pavasarī līdz vēlam vakaram. Bet ne matis, ne arī kāds cits nelikās redzamu roņu, kad viņi ienāca zālē. Tur bija citas raizes. Pavarta priekšā bāls un aizvērtām acīm uz aitādas gulējas turkas un viņam blakus uz ceļiem tupēja lūvis un pārsēja brūts kaklā. Vispārējie laupītāji stāvēja apkārt un skatījās, vienīgi matis skraidīja uz priekšu un atpakaļ kā saniknots lācis. Viņš kliedz un ārdījās. Ak, šie mēslu vabols no Borkas dzimtas, šitie mēslu vabols no laupītājiem, ak, šitie bandīti, ak, viņus, es viņus nožmiekšu citu pēc cita, līdz neviens no viņiem vairs roku un kāju nespēr šai saulē pakustināt, ak, ak! Te Matisam aptrūka vārdu un bija dzirdama tikai nebeidzama rēkšana, līdz lūvis stingri norādījis turkas. Tad Matis aptvēra, ka nabadzīņam ir grūti panest tik lielu jēzgu, un viņš negribīgi apklusa. Roņa saprata, ka Matis šobrīd nav īstais, ar kuru runāt. Par notikušo labāk pajautāt plikpaurim pēram. Tādus kā burkas vajadzētu pakārt, plikpaurs pērs sacīja, un viņš pastāstīja, kāpēc. Pie laupītāju takas Matis ar saviem ašajiem zēniem bija gulējuši un uzmanījuši laupījumu, stāstīja plikpauru spērs. Un tad, par laimi, bija braucis liels bars ļaužu. Tirgotāji ar lieliem saiņiem ēdienu un ādām un piedevām vēl klāt kaudzi naudas. Tiem nebija pieticis saprašanas aizstāvēties, un tālāk arī viss tika atņemts. Vai viņi tad nedusmojās? Roņa nomākt ievaicājās. Un kā vēl? Kā viņi lamājās un šūmējās un plosījās. Bet bija jāsteidz tik prom. Droši vien viņi metās pie fogtu sūdzēties. Likpārs pērs smīkņāja, taču Roņa nevarēja saprast, par ko te jāsmīkņā. Un tad, vai var iedomāties? Likpārs pērs turpināja, kad nu mēs visu bijām sakrāvuši zirgiem mugurās, lai dotos uz mājām, tad ierodas Borka ar saviem dienderiem un arī grib laupījumu. Un šitie rakari, viņi šauj Tās turkas dabūja bultu tieši kaklā. Un nu, tad, saprotams, arī mēs šāvām. Jā, jā, gan jau kādi divi, trīs no viņiem dabūja tikpat daudz tis turkas. Matis pienāca īstajā brīdī, lai noklausītos pēdējos vārdus, un viņš grieza zobus. Pagaidi tik, šitais vēl ir tikai sākums, viņš sacīja. Es nožmiegšu visus pēc kārtas. Līdz šim es izturējos mierīgi, bet nu visiem barkaslaupītājiem reiz būs gals. Roņa jūt, ka viņā mostas niknums. Bet ja nu gals būs arī visiem matis laupītājiem, vai par to tu esi padomājis? Par to es nedomāju nemaz, Matis sacīja, jo tā nebūs. Daudz nu tu par to zini, Roņa teica. Pēc tam viņa aizgāja un apsēdās pie sturkas. Roņa uzlika roku viņam spiers un jūta, ka viņam ir drudzis. Sturkas atvēra acis un paskatījās uz Roņu. Bāri pasmaidīja. Mani viņi tik viegli viss neuzveiks, viņš sacīja, bet tas skanēja diezgan neskaidri. Roņa saņēma viņu roku un turēja to. Nē, sturkas, tevi viņi tik viegli vis neuzveiks. Ilgi viņa tā sēdēja un turēja sturkas roku. Viņa nelēja asaras, bet dziļi sevī viņa gauži raudāja.